ni hivi huku vya kushirikia bwana sikukuu ambazo kwamba si za kushirikiana na wao hukumu yake ni hakika amekuwa wamejisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kulingana na aya Allah subhanahu wa ta'ala iliposema wauhaina ilaika litabi millata Ibrahima hanifa, na tumekufunulia shawahi kuwa من ليالي النبي ابراهيم عليه السلام يقول الحنفية هي البراءه من الشرك واهله ني اللي كان من بالي نو شركينا نو شركينا بتقول وشركينا يعني وشركيا وشركيا وديتنجي بالي نايو وكذلك ناو وينيو ذاتي ذاو وديتنجي ناو بالي هيني ملة إبراهيم عليه السلام نا دليل خاص بسيانا وشركيانا ناو كتكا Hili kuja katika Qur'an kuwa Nabii Ibrahim alayhisalam jamaa zake walipotoka kwa ajili ya sherehe yao akasema inni sakin mimi ni mgonjwa alitafuta namna ya kujitenga nao asishirikiana kwa hivyo haifai kivyovyote kwa ambaye kuwa ni katika hanafijini kuwafuata wasiokuwa katika Uislamu katika katika sherehe zao na hasa katika mwezi huu ambapo kuwa imeafikiana baina ya miezi miwili amekuwa uzushi katika dini mbili kubwa katika ulimwengu dini ya manaswara ambokuwa wamezua hii sherehe yao isokuwa na hakika na nasaba yote na nabii Isa alayhi salam wakadhalika katika Uislamu ambao wamewapata sanana ya wapotofu wamezua kama walivyozua manasara katika dini yao wakafanya miladi nabii la miladu Isa wala miladu nabii hamna miladi ya nabii Isa wala miladi Nabii Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye atakiwa sherekewe hizi zote katika vitu ambavyo kuwa vimefunuliwa katika dini hii haifai kushirikiana nao kivyovyote katika hayo na katika hayo ni kuwa baadhi ya watu huchukuliwa kuwa ndio wapisho bora njooni mtupikie njooni mtuchinjie na mingine yote hiyo haifai mtu ashirikiane nao katika lolote lao afanye alivyofanya Ibrahim sifanyi hayo ambayo kuwa mnayafanya hivyo wallahu